pripada Allahu Đelešanuhu, neka salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ovi koji vjerujete bojite se Allaha dželle Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti kao pravi muslimani. Mi ćemo večeras uz Allahu Đelešanu u pomoć da kažemo ovaj, odstupiti od onog našeg ciklusa komentara dijela El Umda od Ibnu Kudame i da kažemo tako spomenut ćemo uopšte i ukratko propise koji su vezani za kurban s obzirom da nam se približava kurban Bajram i da veliki broj naše braće znači postavljaju pitanje koja su vezani za kurban. Pa ćemo da kažemo ovdje spomenuti propise nevezano ili da kažemo ne ideći po nekom dijelu komentarišući, komentarišući neko dijelo nego ćemo tako da kažemo ukratko spomenuti ono što smatramo da je najvažnije kada je u pitanju sami kurban. Draga moja braćo, kurban u arapskom jeziku, kao što ste možda čuli, kaže se al-udhije. Al to je jedno od najpoznatijih imena kako se kurban kaže na arapskom. A kurban, ono što mi, kako ga mi nazivamo, je također arapska riječ. Međutim, ima jedno drugo značenje, to je također kurban, misli ono što se prinosi kao žrtva, ono sa čim se ovaj približava Allahu Đalešanuhu i tako dalje. Normalno sada ovdje ne spominjemo ako boda kada budete ili oni od vas koji budu učitali u dijelima fiksim dijelom na arapskom jeziku vidjet će da se ova riječ odnosno udhije može izgovarati na više načina pa može se reći udhije i udhije sa teždidom na ja i bez teždida zatim sa idhije sa kesrom na početku zatim da se može reći također dahije ponovo sa teždidom na ja bez teždida i tako dalje međutim ono što je najpoznatije jeste udhije a množina te riječi jeste dahaja kada je u pitanju propisanost samog kurbana postoji konsenzus islamskih učenjaka da je kurban propisan i propisan je i Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam pa imamo u Kur'anu riječ dželle šanehu gdje kaže inna a'tainaka al kawthar fasalli li rabbika wanhar inna huwa al-abda mi smo ti dali kawthar a to je rijeka u džennetu fasalli li rabbika wanhar pa svom gospodaru se klanjaj i radi njega kolji, inna šani'aka huval abtar, onaj koji ti se suprostavi, on će ostati bez spomena. Ovdje riječ Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbike vanhar, upućuju na propisanost kurbana, a to je gdje Allah Đelešanu kaže, fasalli li rabbike, i klanjaj se svom gospodaru, vanhar i kolji. Kolji, to jeste kolji samo radi svog gospodara. U istinu ovdje, kao što ćemo vidjeti, postoje više mišljenje među mufesiri, među mufesirima, Šta znači riječ dželle šanu kada kaže li rabbika wanhar I radi Allaha klanjaj i kolji kurban radi Allaha. Znači li to da se ovdje naređuje klanje kurbana pa da je kurban vađib kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka i ovaj ajet zat uzima kao dokaz Međutim, ispravno je mišljenje, kao što je mišljenje, a to je mišljenje velikog broja sahaba, da se ovdje naređiva da kurban, da klanje kurbana bude samo radi Allaha znači nije naređeno klanje kurbana, nego je naređeno da kada bude klanje kurbana, da bude samo radi Allaha. Zbog čega? Zato što su mušrici u tom vrijeme, u tom vremenu, prinosili kurban, odnosno žrtve, i zato što su klali svojim bogovima. Kao što i danas smo svjedoci, znači da mušrici razne vjere ovaj koje su zalutale, znači da prinose žrtve nekim svojim bogovima, nekim svojim svecima i tako dalje. Međutim, s obzirom da je to bilo prisutno u tom vremenu, među mušicima, Allah Đalešanu u ovom ajetu naređuje da to klanje kada bude, sjedno bilo farz, bilo na fila i tako dalje, bilo kako bilo to klanje da bude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači kažemo da je u ovom ajetu je namjera znači da se naredi iskrenost prilikom obavljanja namaza i iskren, iskrenost prilikom klanja kurbana, kao što je to došlo u riječima gdje Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava, preko svog poslanika kada kaže Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam da kaže pa mu kaže kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin reci o Muhammede u istinu moj namaz i moji obradi znači gdje se podrazumijeva i kurban i drugo wa mahjaja wa mamati i moj život i moja smrt su lillahi rabbil alamin la šarike lah pripadaju Allahu gospodaru svjetova la šarike lah koji nema sudruga druga zatim također hadis od onih stvari koji upućuje na uh, propisanost kurbana jeste je hadis od Enes koji zabilježi imam Bukharija u svom sahihu ima muslim od Enes ibn Malika radijallahu ta'ala anhu koji kaže da je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam nahan nabiju sallallahu alaihi wasallam bi kabšajni amlahajni aqranajni ذبحهما بيده سمى وكبر ووضع رجله على صفاحها حديث كم أنس رضي الله تعالى عنه كاجي لا الله بسني صلى الله عليه وسلم زكلا ودفاء ووفنا تويست إذا قربان دا زكلا ودفاء ووفنا أملحين أملحين مثلي سبيلا ناچي دا نيهما بويا بيلا بيلا po mišljenju velikog broja učenjaka, zbog čega zato što e, među arapskim učenjacima, pogotovo lingvistima, postoji razilaženje šta znači riječ amlahajni. Pa jedan broj učenjaka kaže da je to e, da onaj e, amlah ili onaj predmet koji je opisan ovom bojom, amlah ovom osobinom, kao što ovdje je to opisano ko, znači dva ovna, da se misli da su potpuno bijela. E, jedan broj misli znači da su bijeli, a da pomalo imaju crno na sebi. Jedni kažu da su to crno-bijeli i tako dalje, međutim veliki broj učenjaka je odabrao da je to el-bajab, el-haliz, da su znači čisto bijeli kaže akranejni ovaj znači koji su imali rogove dva ovna koja su bila rogata huma bi yadihi zaklo ih Allahu poslanik alejhi salatu vesselam svojom rukom znači nije nekome dao puno moć da izakolje iako je to dozvoljeno kao što ćemo vidjeti nego Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je zaklo svojom rukom sama wa kabbara spomenuo je bismilu izgovorio tekbir To jeste znači da kada se kolje, da se ne kaže samo bismillah, nego da se kaže bismillah, wallahu ekber. Bismillah, Allahu ekber. Znači da se to odvoje izgovori prilikom šta? Prilikom klanja kurbana. Waba'a riđelahu ala sifahiha. A svoju nogu je kaže Allahu posanika alaihi salatu wasalam stavio stavio ala sifahiha na stranu. Znači prilikom klanja napravite malo halku u ljepšem obliku. Da je svoju nogu stavio Allahu posanik wada'a riđelahu ala sifahiha da je svoju nogu stavio na ovna prilikom klanja. To jeste znači kada se ovan, da se ovan se položi na lijevu stranu i lijevom, lijevom ova, jednom nogom se stavi, stane znači na njegovu desnu stranu, na njegovu ovaj desnu stranu, odnosno Allah poslanik alaihi salatu wasalam je tako učinio, na, desnu, na desni obraz ili na desnu stranu glave, kako bi bilo lakše da se zakolje, kako bi bilo lakše da se zakolje desnom rukom. Znači ovdje nam Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu kaže znači da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam stavio svoju nogu znači na ovaj kurban na vrat ili glavu kurbana kada ga je klao znači kao što smo rekli da je konsenzus islamski učenjaka znači da je kurban propisan da je propisan to jeste ima osnovu međutim da li je obavezan ili nije obavezan to ćemo vidjeti sada e, da po pitanju tog pitanja postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Pa su se islamski učenjaci, da kažemo, razišli na dva mišljenja kada je u pitanju da li je kurban obavezan ili nije obavezan. Pa većina islamskih učenjaka je na stanovištu da kurban nije obavezan. To jeste da klanje kurbana nije obavezno nego da je to sunnet. Da je to nešto što je lijepo, znači da je to potvrđena praksa, potvrđena praksa da je sunnet Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, to jeste i pohvalno da se zakolje kurban, da se zakolje kurban. I ovo je mišljenje, kao što smo rekli većine islamskih učenjaka, među njima je imam Malik, imam Šafija, imam Ahmed i drugi broj učenjaka kao što su Abu Saur, Ishaq, Ibn Rahuja, Ibn Munzir i drugi koji kažu da nije obavezan, da nije obavezno klanje kurbana nego da je sunnet. Od okaza na kojem se temelje ovo mišljenje jeste hadis od Ummu Salame koje je zabilježio ima muslim u svom sahihu, gdje Allah poslanika alaihi salatu wasalam kaže Iza la ašar, wa arada ahadukum an أن fala فلا min من wa وبشره شيئا kaže kada nastupi prvih deset dana, odnosno kada nastupi mjesec Dhul-Hidja, a Dhul-Hidja to je mjesec koji slijedi, mi, se, mi smo sada u Dhul-Qa'da, onaj koji dolazi jeste Dhul-Hidja i on nastupa u četvrtak, ako Bog da. kaže kada nastupi mjesec Zul Hidja wa arada ahadukum an yudahi i neko od vas želi da zakolje kurban fala yamassa min sha'rihi wa bashrihi shay'an neka ne dotiče svoju kosu i svoje svoju kožu neka ne dotiče svoju kožu svoju kosu i svoju kožu ovdje ćemo kao što uh, kao što će doći znači propisano je da onaj koji želi da zakolje kurban, da ne dotiče svoju kosu na glavi, to jeste da je ne šiša i da ne, da ne otklanja dlake na drugim dijelovima tijela, znači ispod pazuha, na stidnim mjestima, ukoliko želi da zakolje kurban. Znači propisano ti je ukoliko hoćeš da zakolješ kurban, da sada kada nastupi mjesec Zul Hadja, to je ko u četvrtak, da otog, da kažemo, dana, da ništa ne dotičeš od svoje kose, da ništa ne dotičeš, da kažemo da je ne šišaš, da ne otklanjaš mjesta, da stidni mjesta i tako dalje. E sad, islamski učinjaci ovdje, jedan broj njih kaže da je to haram, da je šišanje u tim danima haram, dok drugi kažu da je to mekruh. Međutim, nama je sada ovdje bitno znači da ukažemo da islamski učinjaci koji su rekli da je klanje kurbana sunnet, ovaj hadis uzeli kao dokaz. Zbog čega? Dio ovdje dokaz da je kurban sunnet, a da nije vađib u ovom hadisu kojeg smo citirali. Znači riječi u kojima poslanik Ali salatu wasalam kaže wa arada an yudahi i ko od vas tjedne da zakolje. Što su veliki broj islamskih učinjaci ka shvatio, znači da se odnosi znači na želju, odnosno da kažemo, znači ukoliko čovjek to tjedne, što da kažemo upućuje da nije obaveza, jer kažu da je obavezan, obaveza, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam bi se drugačije izrazio u ovom hadisu. Zatim, možda da kažemo, od, e, s obzirom znači da se ovaj hadis može razumjeti i ovako i ovako, e, možda od jačih dokaza, jači dokaz od ovoga jeste praksa ashaba. Praksa ashaba radijallahu ta'ala anhum, kao što navodi ima Mawardi u svom dijelu Al-Hawil Kabir, da je skoro koncenzus ashaba wa poslanika alejhi salatu vesselam da klanje kurbana nije obaveza. Da klanje kurbana nije obaveza i kažu to je e, da kažemo to je ono što upućuje znači da kurban nije obaveza. Međutim normalno sada e, kada se kaže konsenzus inače el ijma ili konsenzus u islamskom fikvu je nešto što je da kažemo širok pojam islamski učenjaci tako da kažemo vodili su velike polemike oko uh, značenja konsenzusa i tako dalje, pa e, nekada e, u većini slučajeva kada se kaže da je nešto konsenzus ashaba, ne misli se da se od svakog od ashaba prenosi takvo mišljenje, nego u većini slučajeva hoće da se kaže da je prenešeno od jednog broja ashaba da su rekli tako i tako, međutim, a ne prenosi se od drugi da su rekli suprotno tome. A ne prenosi se od drugi da su rekli suprotno tome. Pa onda oni kažu da je drugačije mišljenje bilo među ashabima, drugi bi se suprostavili ili bi nam se prenijelo drugačije mišljenje. Međutim, kažu s obzirom da nije prenošeno, onda kažemo da je to koncenzus. Onda kažemo da je to koncenzus. A ovdje da kažemo, na primjer, preneseno, da se prenosi e, kao što je zabilježio Abdur Razak u svom sannefu od Ebu Bekra i Omera da nisu klali kurban da nisu klali, to jeste da bi prošla godina a da nisu da bi došla, na primjer, neka od godina, a da ne bi zaklali kurban. Ili preciznije, kao što je prenešeno od Abu Mesuda, al Ansari ashaba koji kaže, inni la ad'u inni la ad'u al abha, wa inni la musir. Kaže vai ovaj ashab, kaže, ja ostavljam klanje kurbana. Ne misli se da ostavlja čitav život, nego misli se kolje, kolje, kolje, pa dođe godina, pa kaže, inni la ad'u kaže, ja ostavljam da zakoljem kurban u, jednu, u jednoj od godina, wa inni la musir iako sam kaže u prilici da ga zakoljem iako sam u prilici da ga ma khafata an yara jirani annahu hatmun alayya bojeći se da će moj komšija koji me gleda pomisliti da mi on obaveza bojeći se da će moj komšija koji me gleda pomisliti da je on obaveza razumiti da je on obaveza ovde hoće da se kaže šta znači ovaj ashab je bio od učenih ashaba i normalno ljudi su se povodili za njim, kao što je običaj da se ljudi povode za učenom osobom, ne samo za njegovim riječima, nego ne i za njegovim dijelima. Pa, na primjer, ako vidi da on to radi, i on će to raditi. Pa ovdje Ebu Mes'ud al-Ansari ostavio činjenje određenog dijela, zbog čega kako bi podučio one koji ga gledaju da nije obaveza. Kako bi podučio da nije obaveza. Znači, što je propisano, da kažemo, za osobu koja je učena, da izvrši određeno dijelo, da ga učini ili da ga ostavi kako bi ljude oko sebe koji se povode za njim, kako bi ih podučio da određeno djelo treba činiti ili da određeno djelo ne treba činiti. Znači to je stvar koja je propisana za osobu koja je učena, koja, koja je alim, e, za koju se ljudi povode u određenom mjestu, u određenoj državi, a to je da svojom praksom pokaže ponekad da određena stvar, da nema zapreke da se ostavi, to jeste da je sunnet, da ljudi ne pomisle da je to vađu. Kao što bi, na primjer, danas bilo lijep od onih ljudi za kojima se, da kažemo, ljudi povode, na primjer da jedne godine učine ovako kao što učine Abu Mesud al-Ansari zbog čega? Zato što kod našeg naroda postoji jedno pogrešno mišljenje, a to je gdje smatraju da čovjek ako počne sa klanjem kurbana, kurbana da mora svake godine tako da čini da ne smije ni jednu godinu da preskoči. Pa dosta ljudi na primjer bude u stanju da zakolje kurba, međutim ne zakolje ga. Zbog čega? Kaže, eh, ove godine ću ga zaklat, međutim ne znamo ću li moći sljedeće godine da ga zakonje i tako dalje. Znači to je mišljenje koje nema nikako utemeljenje u šarijatu. Nego čak, ono mišljenje, čak i mišljenje po kojem se postupa ovde na našim prostorima, to je mišljenje Hanafijskog mezeba koji kaže da je klanje kurbana obavezno, oni kažu i po tom mišljenju se kaže kao što ćemo vidjeti da čovjek ukoliko ne bude u određenom imovinskom da kažemo dobrom stanju da nije obavezan da ga zakolje. Što znači može da kolje određen broj godina, da jednu ili dvije shodno svom stanju da preskoči i da zakolje onda kada može. Jer je pojenta klanje kurbana kada, koja je pojenta, znači pojenta je da li su mogućnosti te godine da ga zakolješ ili ne, a ne da li si počeo ili nisi počeo da ga kolješ. Drugo mišljenje jeste da je, e, da je kurban obavezan. Da je obavezno klanje kurbana one osobe koja bude u mogućnosti e, tako da kažemo da zakolje kurban tog bajrama. Znači ko bude u mogućnosti da kažem u dobrom imovinskom stanju e, za dane bajrama po broju jednog broja po, jedno, po, po mišljenju jednog broja islamskih učenjaka klanje kurbana je obavezno i to je mišljenje prije svega Ebu Hanife rahmetullahi alehi zatim također mišljenje ova imama Rabije zatim imama Euzaija Lejsija, e, jednog broja učenjaka Malikijskog mezheba. I naš šeh, rahmetullahi alaih, šeh Abdul Qadir je odabirao mišljenje i bio je mišljenje da je klanje kurbana obavezno. Da je klanje kurbana vađib, da je obavezno, a da nije sunnet. I dokaz, uh, e, onaj, uh, e, ono što je šeh spominjao, što je spomenuo nekim svojim dijelima, kao dokaz obaveznosti klanja kurbana jeste hadis koji je zabilio imam hakim u svom ustadraku, imam Ahmed u svom musnadu debu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, gdje se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, من كانت له من كانت له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا كاجي كبودي أستانيو دا زاكولي كربان أنا زاكولي إيغا نكا سنبرمي چه نشوي مصلي نكا سنبرمي چه نشوي مصلي مصلي إشتا ناچه ميستو كده klanja. Znači jezički musalla je mjesto gdje se klanja. A da kažemo, e, skoro svako mjesto je prije imalo musallu kao što i mi danas imamo dio grada koji se zove musalla. Jel tako? Zbog čega se zvala musalla musallom? Zvala se zato što bi se tu klanjali bajrami. Zato što bi se tu klanjali bajrami. Znači to je bila praksa da kažem muslimana na ovim prostorima, a i od sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam je da se bajram namaz da se Bajram namazi ne klanjaju u džami, nego da se klanjaju na otvorenom prostoru, nego da se klanjaju ot na otvorenom prostoru i da svi ljudi tog grada ili tog sela dođu na jedno mjesto i da slušaju jednu hutbu i da klanjaju za jednim imamom, to jeste da na jednom mjestu klanjaju Bajram namaz. E, znači da kažemo, drugo mišljenje jeste da je obaveza klanja kurbana onoga koji bude u mogućnosti tada da ga zakolje. Norma, uh, Ebu Hanife, rahmetullahi alaihi, uh, ovdje postavlja, da kažemo, jednu mjeru, koja da kažemo sigurno plod i čtihada, jer nije nam poznato da zato postoji precizno dokaz iz Kur'ana ili sunnata, a to je da je obavezan da zakolje kurban onaj koji tog dana, na dan Bajrama, bude imao e, visinu imetka, znači njego, visina njegovog imetka, bude jednaka iznosu nisaba koje je čovjek obavezan ovaj da daje tako znači kada u pitanju zekat. normalno ovo nema nikakve veze sa zekatom. međutim granica bogatog koji je obavezan da zakolje kurban po mišljenju Ebu Hanife i siromašno koji nije obavezan da zakolje kurban jeste nisab znači ako ponavljam znači ovo tu ne, to nema nikakve veze sa zekatom nego je ovdje granica između bogatog i siromašnog pa kaže Ebu Hanife kod na dan Bajrama bude imao i metak u iznosu nisaba ili više, on je obavezan da zakolje, on je obavezan da zakolje kurban. Međutim, Allah najbolje zna kao da je, kao da je ispravnije mišljenje oni koji kažu da je klanje kurbana sunnat, a da nije obaveza, s obzirom, znači, e, da smo spomenuli ono mišljenje ashaba, čiji su lanci prenoslaca do njih vjerodostojni, kao što je rekao šeheh Albani u svom dijelu Irba'ul Galil, i od Ebu Mes'uda al-Ansari, od Ebu Bakra i Omera. I e, normalno, radi shvatanja da kažemo samog ono hadisa gdje se kaže u Araden Judahi i ko bude želio da zakolje, međutim opet, kao što smo rekli da je možda e, praksa sahaba jača od samog razumijevanja tog teksta. Međutim, u svakom slučaju, ako kažemo da nije obavezan, kažemo da je to veliki, veliki potvrđeni sunnet. Veliki, veliki potvrđeni sunnet, a na koji da kažemo, e, na njegovu važnost može da nam uputi, možemo da razumijemo riječi gdje Allahu poslanika alejhi salatu vesselam kaže ko bude u stanju, a ne zakolje neka nam ne primiće našem, našoj musalli. Ne misli se ovdje bukvalno da kažemo, znači da ko ne zakolje namjerno da ne dolazi na, na mjesto gdje se klanja. Normalno onaj koji ako bude u mogućnost da zakolje, a ne zakolje, on će doći da Bajram namaz. Međutim, Allah poslanika alaihi salatu wasalam je želio da učini velikim to dijelo, a to je da onaj koji može da zakolje, da ne zakolje. A draga braćo, dovoljno nam je što nam je to praksa našeg poslanika, što je to da kažemo e, praksa sahaba i tako dalje, kao što je jedan kao što je jedan od sahaba bio upitan da li je klanje kurbana vađi, pa kaže Allahov poslanik je zaklo i muslimani su klali. Pa ovaj ponovo ponovio, kaže da li je kurban vađi, pa on kaže Allahov poslanik je zaklo, zaklao, klao i kaže muslimani poslije toga su klali. Kada je u pitanju šta je to što može da se kolje za kurban, ja sad postavljam u pitanje. Šta može sve da se zakolje za kurban? Deva, krava, ovca, šta još? Koza. Može li kokoš? Ne može kokoš. A? sisaci. Dobro, ovo je... Znači, definicija, definicija je jedna nova, da se kurban mogu sisavci. Znači, kada je u pitanju klanje kurbana, četiri vrste, četiri vrste životinja su te koje se kolju za kurban i druge mimo njih nisu dozvoljene da budu kurban. To je prvo, to se sve inače u jednom, jednom riječu u arapskom jeziku naziva el an'am mogli bi da prevedemo prevodi se kao stoka a to je znači to je prije svega uh, ako ćemo po, uh, po prvo su deve zatim drugo su krave zatim ovce i koze znači te četiri vrste životinja su one se inače u arapskom jeziku naziva el an'am što prevodi se kao stoka ne znam sad da li ovaj u našem jeziku stoku predstavljaju samo ove životinje ili ima neka druga, ali ove četiri, da kažemo, vrste životinja su one koje mogu, tako da kažemo jedino, da budu predmet ovaj klanja kurbana i da se jedino one mogu da se zakonju. Kada u pitanju e, kada su pitanju deve i kada su pitanju krave, znači može da se zakolje više, odnosno da više od jedne osobe učestvuje u klanju, da kažemo deve ili krave. Na primjer, znate šta? E, normalno znači da nije isto zaklati ovna i nije isto zaklati kram. I znači kada kažemo da sve to može da bude ovaj kao kurba ne znači da jedan čovjek e, koji ima kravu da treba da zakolje kravu, da koji ima ovcu može da zakolje ovcu, ne. Nego, na primjer, ukoliko bi jedan čovjek da kažemo zakluo, da kažemo kravu, kao kurban bilo bi dozvoljeno. Nema nikakve zaprike. Međutim, ukoliko bi sedmero osoba učestvovala u klanju ovaj, ukoliko bi sedmorica učestvovali u kranju, klanju krave ili klanju deve, nema nikakve zapreke, kao što je došlo hadisu koji je izabilio žima Buhari od Džabira radijallahu ta'ala anhu, odnosno što je izabilio žima Muslim od Džabira radijallahu ta'ala anhu, gdje kaže na harana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, amal hudaibija al badana an sab'a wal bakar an sab'a. Kaže kada je bila godina hudaibije, kaže zaklali smo, kaže devu za sedmoricu i kravu za sedmoricu. Sada ovdje postavlja se jedno pitanje koje spomenu islamski učinjaci, ono također se dešava da ljudi pitaju to pitanje. Kažu, ukoliko se desi da se nađu sedmorica ljudi koji hoće, na primjer, da zakolju kravu. Sedmorica hoće da, zakole, da zakolju kravu. Međutim, samo jedan broj njih ima sa tim klanjem nijet kurbana, dok drugi hoće da kolju mesa radi. Na primjer ima mesar koji bi uči svoj, međutim njemu, njega interesuje meso, njega ne interesuje kurban. Ili da kažemo čovjek ima već je kupio kurban koji će zaklati, na primjer ovna. Međutim sada hoće da pomogne čisto nekome, da pomogne na primjer šestorici, da on bude i međutim on će sa tim zanijeti nijeti meso. Da li je dozvoljeno znači da se za sedmoricu, da se, za, da se zakolje krava, a među tom sedmoricom ima neko ko nije ti znači meso, a, ni, a ne nije ti kurban. Ako je kurban, kurbani. Dobro. Dobro, po ovom pitanju postoje dva mišljenja među islamskim učinjacima. Mišljenje ogromne većine jeste da je dozvoljeno. I da svaki, da za svakog čovjeka važi njegov nijet. Da za svakog čovjeka važi njegov nijet. Kažu isto kao što je dozvoljeno da na hađu da onaj koji je, da kažemo čini hađ, vrstu hađa koji se zove temetu, onaj koji čini vrstu hađa koji se zove qiran, da ovaj zakolje za sebe, ovaj zakolje za sebe, da ovaj zakolje e, radi e, otkupnine za određene grijehe koje je počinio, znači kao što oni mogu da zajednički učestvuju u klanju, da kažemo deve ili krave, tako isto da kažemo ima pravo da se zakolje krava, da na primjer od njih jedan ili dva ili trojica ili četvorica imaju nijet kurbana, je svoj kurban dok drugi je šta? Drugi, dok drugi je da kažemo meso. Evo je mišljenje većine islamskih činjaka za razliku od Ebu Hanife rahmetullahi alehi koji kaže i ovo je mišljenje da kaže na jedan način ako čovjek porazmisli o njemu jako jer što kažeš ako je kurban kurban je koji kaže da ukoliko bi se desilo pa makar jedan da se nađe među njima koji nijeti nešto drugo a ne kurban da mu da znači nije ispravno za sve. Zbog čega? Zato što kada se kolje, treba da zna zašto se kolje u smislu da je jedno pranje. Međutim, opet, većina islamskih učenjaka kažu da je dozvoljeno. Može, nema nikakve zaplike. Znači, na, na govo misli se najveći broj. Na ovo se misli najveći broj. Znači ne, da dvojica, da jedan zakolje kravu, da kažemo za sve, nema nikakve zapreke. Iako se islamski učenjaci postavljaju pitanje, Pa kažu da li je bolje za čovjeka. Znači jedan čovjek koji je zanijetio da za sebe zakolje kravu. Da li mu je bolje da zakolje jednu kravu ili u vrijednost te krave da kupi više ovaca i da zakolje više ovaca. Kalju, kažu bolje mu je da zakolje više ovaca, kaže zato što se više krvi pusti. A to je da kažemo namjera, ova između ostalog, znači da bude što više žrtve koja će se prinijeti Allahu subhanahu, koja će se prinijeti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dobro. E, sada normalno, jedno od pitanja koje se često postavlja jeste koja je znači, godišnja dob onoga što hoće da se zakolje kao kurban. Kada hoće, na primjer, da se zakolje dela, ko bude, na primjer, ko neko vas bude živio tamo, neđe i uda se ovaj, <laughs> za takvu arabku i živi tamo i dođe da kolje kurban. Na primjer, i ima dela. Koja je naj, da kažemo, niža godišnja doba deve koju hoće da zaklinje. A? Kada je u pitanju deva, znači da ima puni pet godina, a da je ušla u šestu godinu. Da ima puni pet godina, da je ušla u šestu godinu. Kada je u pitanju krava, evo kada hoćemo da zakoljemo kravu, imaju nas odmorica, koliko mora da bude godišnja dob, da napuni dvije godine, dvije godine da uđe u da uđe u treću godinu. Znači to je ono, to je kada su pitanju uh, ibil, odnosno deve, kada su pitanju krave. Dobro, kada je u pitanju ovca, normalno, nema razlike da čovjek zakolje ili ovcu ili ovane ili tako dalje, znači koliko zakolješ ovcu dozvoljeno je, nema nikve zapreke. Međutim, bolje je da bude ovan zbog čega? Zato što je Allah poslanik alaihi salatu povodeći se za Allahom i poslanikom alaihi wasalam koji je klao ovna. Koja je najmanja godina za ovcu? A? Koja? Znači ovdje imamo dva mišljenja među islamskim učinjacima i Allah najbolje zna ispravnije, znači da napuni šest mjeseci, znači da bude iznad šest mjeseci, mada postoji, na primjer imam najbolje odabire i kaže da ispravnije, da treba da bude godinu, da bude godina dana. Međutim, ukoliko bi imalo šest mjeseci pa gore, znači nema nikakve, nema nikakve zapreke i to je mišljenje imama Ahmeda, imama Šafije i tako dalje. Nema nikakve, znači, dok oko 100 godina, taman. <laughs> ovaj. Dobro, međutim, kada je u pitanju... Normalno, pojenta je, pojenta je, znači, normalno vidjet ćemo da kad e, e stvari koje ne mogu da budu u kurban, ovaj, bolesti koji su. Međutim, normalno, uvijek učenjaci kažu da je pohvalnije da bude, znači, ona koja je deblja, koja je jača, koje je ljepšeg mesa i tako dalje. Što znači da ovca koja je puno stara, znači da njeno meso nije lijepo kao što je to, da kažemo, ovce koja je od godinu dana ili godinu i po i tako dalje. Dobro, kada je u pitanju koza ili jarac, kolika je najmanja godišnja dob? Najmanja godišnja dob je godinu dana. Kada je u pitanju koza ili jarac. Znači, tu nema nikakvog razilaženja, nego jedino razilaženje ima kada je u pitanju ovca, i kažemo da je ispravno mišljenje da je to šest mjeseci jer kao što je došlo u hadisu muslima od Džabra radijallahu ta'ala anhu gdje kaže poslanik la tazbahu illa musinna illa an ja'sura alaikum fa tazbahu jada amina ma'ni kaže nemojte klati osim musinna musinna to je jedan godišnja dom kaže osim ukoliko ne budete u stanju onda zakoljite jada'a min abba'ni jada'a uh, e, po mišljenju većine misli se što ima šest mjeseci više, a dan je ovca. Dobro, ima li za ovo ikako pitanje? Dobro. Sljedeća stvar jeste da ukratko spomenemo e, osobine ili da kažemo koje da kažemo ovce, normalno zbog čega zato što u nas ljudi 99% kolju ovce, pa ćemo zato e, govoriti koje ovce ne mogu da budu iako se to odnosi da kažemo i na drugi koje to ovce ne mogu da budu e, ne mogu da budu predmet kurbana to jeste ako ko sebe od, imaju određene osobine ne mogu da budu znači ne da je pokuđeno nego ti je neispravno ukoliko je zakolješ takvu ovcu pa u hadisu koji je zabilježi imam Ahmed koji je vjerodostojan došlo do spomena četiri osobine a to je al awra al bayyin awruha to je ona koja je šta koja je čorava koja ne vidi ili kaže se kako ćeš znat koja je ovca čorava kažu ona ako većina njeno, njenog oka je bjelilo znači a manj, manji dio ono crno znači zence kaže to se misli znači da je čorava i znači e, ne može da bude međutim mada aura ne znači potpuno da kažemo koja je čorava nego ona koja dobro ne vidi pa zato kažu ona čije većina oka e, čija većina oka bijelo a ipak ima malo crna druga el marida el bayyin marabuha znači ona koja je bolesna i čija je bolest jasna znači ona ovca koja je baš bolesna uzmeš i kažeš je ova bolesna i krepaš i krepašće zaključuje za kurban da li je dozvoljeno nije dozvoljeno da je zakolješ al arja al bayyin arjuha ona koja šepa znači ovca koja šepa i čije da kažemo šepanje jasno i vidljivo ne može također da bude kurban normalno podrazumijeva znači da ona koja je slomljena jedna od noga, znači definitivno ne može da bude. Al hazil allati la tanqi. Kaže ona ovdje se kaže la muha laha, ona koja nema mozga, mahnta. Kako ćemo sad koja kako je ovca mahnta? Znači misli se koja je poludila, znači koja se ne ponaša, da kažemo, po ko ostale ovce. Znači iskače da kažemo malo u tom svom ponašanju, to svom ahlaku od, da kažemo, drugih ovaca. Znači to su četiri osobine koje su spomenute, da kažemo, mada ostale, e, da kažemo, mahane koje imaju islamski učenjaci spominju ili ili se to temelji, da kažemo, na hadisima koji nisu vjerodostojni, ili se, da kažemo, e, temelji na shvatanju, odnosno na, na, na analogiji ovih prethodno spomenutih ovaj osobina. Pa tako, na primjer, spominje se propis e, one ovce, znači, koja je čije, e, rog slomljen. Znači, da li ona može da bude, većina islamskih učenjaka kaže da ukoliko je rog slomljen, da to može da bude predmet ovaj kurban. Iako postoji hadis, a hadis je munker ili slab, da je, kao što kaže ših Albani, da je Boži od Ali radijallahu ta'ala anhu, da je Boži poslanik zabranio da se kolje ovca čiji rog slomljen, međutim, hadis je ovaj slab. Normalno, zatim svaka osobina da kažemo, uh, da, koja je upućena jedan vid manjkavosti kod ovce, a ni nisu ove prethodno spomenute osobine, znači stvari su koje, znači, pohvalno je da se, da se kloni da takva ovca bude ovaj kao kurban. Zatim islamski učenjaci su također e, spomenuli određene stvari koje su pohvalne prilikom klanja kurbana, to jeste kakav kurban treba da izgleda. Pa je znači, na primjer, pohvalno da bude debav znači prije svega normalno da bude ovan, da bude što deblji. I ne samo to, znači, nego je čak propisano, znači, da se deblja, znači da se posebno čuva i znači da mu se daje da se deblja tako kako bi bio ovaj debel, kako bi taki bio kao kurban. Znači sve povodeći se za onim, za vrstom onog ovna ili onih ovnova koje je Allah poslanik alaihi salatu wasalam klao. Pa čak islamski učenjaci spominju i boje, znači da je preće da bude ove boje nego ove boje, znači se onako kako je došlo, kao što smo spomenuli da sada ne ponavljamo, kakav je bio ovan kojeg je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zaklao kao kurban. Zatim ovdje također e, propis koji smo spomenuli na samom početku, a to je e, propis znači kidanja noktiju, znači mi smo, nismo spomenuli da se tu odnose i nokti, znači i šišanje i otklanjanje glaka na stidnom mjestu, a to je na osnovu hadisa u kojem se kaže od Ummu Salame, zabilježima muslim, i da dehala l'ašr, kada uđe prva desetina mjeseca Dhul hijja, wa arada ahadu kuman yudahi, i onaj od vas koji hoće, koji je namijetio da kolje, fala je mesa min ša'rihi wa bešarihi še'an, neka ništa ne dotiče od svoje kose i od svog, ova, od svog svoje kože, od svog tijela. To jeste neka ništa ne ovaj ne, ne otklanja sa sebe. Jedan broj učenjaka kao što je Ibn Hanife je da kažemo sporio ovaj propis pa je rekao da nema nikakve zapreke da se to čini. I to je jedan rivajat od imama Malika, mada je većina islamskih učenjaka, to je ispravno, radi čega radi ovoga hadisa koji je vredostojen, su uzeli da se postupa po ovom hadisu s tim što su se razišli, znači da li je ova zabrana, zabrana tahrima, odnosno da li je haram ili je pokuđeno. Da li je haram ili je pokuđeno. Pa imam Ahmed kaže da je haram. Da je haram znači da je strogo zabranjeno na osnovu zabrani koje je spomenuto hadisa, to je fela je mese, neka ne dotiče da je haram čovjeku da ovim danima se šiša ili kida nokte ili da kažemo otklanja e, dlake sa drugih dijelova svog tijela. Dok većina islamskih činjaka, među kojima imam šafija, među kojima imam ovaj, e, među kojima imam šafija, ima Malik u jednom svom rivajtu i drugi, kažu da je to mekruh, međutim mekruh tenzihan, u smislu da je to nešto što je pokućeno, i ova, da ova zabrana ima kategoriju zabrane, znači koja nije jaka, nego misli se, znači, hoće sa njom da se ukaže na pokuđenost. Znači većina smatraju da je to zabrana sa kojom se želi ukazati na pokuđenost, a ne na to da je zabranje. Međutim, opet, da kažem, općenitost hadisa i izraza u hadisu, da kažemo, upućuje na ono što je rekao imam Ahmed, a to je da je zabranjeno da se to čini za onoga koji želi da zakolje kurban. Na početku smo spomenuli ukratko, pa ćemo sada ako bolje ponovo da spomenemo, a to je da se kaže u hadisu koji smo citirali, hadis koji je zabilio žima Buhari muslim, zabahahuma bi jedihi, da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam ta dva ovna, što je zaklao kao kurban, da je zaklao i svojom rukom. Što je znači pohvalo, da čovjek svoj kurban kolje svojom rukom. Međutim, ukoliko bi se desilo da čovjek da kažemo, neću, neću reći kukavica, nego da ne smije, boji se krvi, da vidi ovaj, e, na primjer da mu je muka, ko što ima velik broj ljudi, muka mu kada vidi tako krv, je rekne drugom da zakolje. Da li je dozvoljeno da drugi zakolje? Dozvoljeno je. Nema nikakve zapreke, nema nikakve zapreke, čak ogromni i većina islamskih učinjaka kažu ukoliko daš puno moć, da kažemo, i kršćaninu, odnosno kršćaninu ili židovu, čovjek koji je, čije je ovaj, e, dozvoljeno da se jede ono što on zakolje, nema nikakve zapreke. Osim što kažu da je pokuđeno da se kurban takvom čovjeku da da ga zakolje, to jeste kršćanu ili židovu, nego je treba da se da muslimanu, i to ne samo da kažem običnom muslimanu, nego onom muslimanu koji uopšte poznaje propise koji su vezani za kurban, pa koji zna šta ne smije da bude u kurbanu ukoliko bi se kod kurbana našla određena osobina da on ukaže na tu ovaj da kažem osobinu kao što je spomeno imam nevavi rahmetullahi alehi u svom komentaru muslima znači ukoliko ti ne možeš da zakolješ daš nekom drugom nema nikakve zapreke zatim najbolje je da ti tu budeš prisutan znači da on kada kolje da on bude prisutan međutim ukoliko bi ti dao puno moć nekome je da zakolje za tebe na nekom drugom mjestu da li je to dozvoljeno To je također dozvoljeno. I nema među islamskim učenjacima onoga koji kaže da je to, da ta stvar nije dozvoljena. Znači, na primjer, da ti sada imaš babu ili brata u Norveškoj, u Švedskoj, ili e, za našu braću koja su dijaspori, koji imaju, na primjer, svog babu ili brata u Bosni, i da njima pošaljuju pare i kažu za kolji za mene. Nema nikakve zapreke da se takvo nešto učini, I to je da kažemo nema razilaženja, nema nikog ko kaže među islamskim učinjacima da to nije dozvoljeno. Dobro. Ja pretpostavljam da će većina sada upitati vezano za fetvu koja je poznata od strane islamske zajednice u kojoj se kaže da nije dozvoljeno ovo uplaćivanje e, u marhametu, znači uplaćivanje kurbana koji se kolje u Australiji. Znači ti uplatiš 130 ili koliko je 120 maraka i tvoj kurban se zakolje u Australiji. Kažemo, punomoć je dozvoljena bez ikakvog razileženja među islamskim učenjacima. Da ti daš nekome moć da za tebe zakolje. Normalno, pod uslovom da znaš da se to kolje, da kažemo, po islamskim propisima. Znači da se kolje u vrijeme kada se kurban kolje, kao što ćemo spomenuti, da ga kolje onaj koji je dozvoljeno da zakolje kurban ili musliman ili da kažemo kršćani, čije je dozvoljeno meso jesti. Znači, ukoliko se ti ispune uslovi, nema nikakve zapreke da to tako bude. Međutim, ja mislim da opet ova fetva ima svoju osnovu kada je u pitanju intencija ili namjera šerijata i namjera zakonodavca. A to je, draga braćo, da budemo svjedoci, da svak svjedoči i da vidi svoju žrtvu koju prinosi Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, zamislite kakav bi bio Bajram kada bi svi mi ljudi, da kažemo, rekli da nam se negdje kolju u kurbani i onda uopšte ne bi bili svjedoci e, da kažemo da mi koljemo svojom rukom ili da neko konje i e, da mi ne jedemo ništa od tog mjesa za Bajram, da ne dajemo svojim komšijama, da ne dajemo svojoj braći, ovaj, nego jednostavno da se to negde zakolji možda da ti nekoliko mjeseca poslije toga dođi. Znači gubi se jedna od, da kažemo, namjere zakonodavca koju zakonodavac želi da ostvari prilikom klanja kurbana, a to je na primjer i bratstvo, znači podjelom kurbanskog mesa i tako dalje, jer sigurno kada ti neko donese kurbansko meso znači da ti značiš nešto u njegovom životu. Međutim, možemo da kažemo ovaj da sa tog aspekta ja kažem da treba da se ta fetva uzme u obzir, znači da sa tog aspekta ona ima svoju ispravnost. Međutim, opet s druge strane, imamo ljudi koji su sromašni. Možda ima dedo ili njena koji imaju penziju 150 maraka, do ti 150 maraka on želi da zakolje kurban. Hoćemo njemu sada reći da mu je haram da uplati da mu se zakolje kurban tamo negde, jer oni svoje ljubavi prema islamu želi da to učini, nećemo mu reći i možemo tako da kažemo, da kažemo za takve osobe da nema zapreke da to ovaj e, učini. Znači da nekom je dadne još puno moć, da zakolje za tebe nema nikakve zapreke za to. Znači kada je u pitanju vrijednost kurbana, draga braću, znači neko hoće da kaže e, da cijena kurbana utiče. Cijena kurbana uopšte ne utiče, da kažemo na sami kurban. Znači, ukoliko ti platio, e, na primjer, normalno cijena je sad otprilike kurbana 200 maraka pa iznad. Jel tako? Na primjer, meni čovjek pondi i kaže, evo ti ja, su, evo ti ja ovcu za 50 maraka. Da li mi je dozvoljeno da kupim tu ovcu i da je zakoljen? Dozvoljeno mi je, nema nikakve zapreke. Čovjek mi kao hediju, da kažemo, dadne ovcu da je zakoljen za kurban, da li mi je dozvoljeno? Dozvoljeno mi je. Znači to nema nikakvog uticaja kada je u pitanju sami kurban. I čak ako bi poslao i dao puno moć da kupi neku ovcu po cijeni mjesta tamo gdje se prodaje, također nema nikakve zapreke. Islamski učenjaci, među njima Ibn Džajim, poznati hanefijski učenjak, spomenuo jednu ovakav, jedan ovakav sličan primjer kada u pitanju sadakatul fitr. Kada su u pitanju vitre, što mi kažemo, sadakatul fitr. A to je da ukoliko bi se desilo da je čovjek musafir, da se nađe, na primjer, ja sam iz, iz Mostara, iz Bosne. Odšao sam kao musafir, na primjer, negdje u neku afričku zemlju, gdje su cijene veoma niske. Kaže, ukoliko bude musafir, Ibn Džem spomnio u svom dijelu, Al-Ešbah wa Nadha'id, kaže, tamo će za sebe dati sadakatul fitr, shodno njihovoj cijeni. Kaže, bolje mu je da to njegova porodca učini u njegovom mjestu. Međutim, ukoliko bi on u to mjestu gdje se on tada našao kao musafir, dadne za sve članove svoje porodice, za koje je obavezan da da sadakatul fitr, sadakatul fitr mu je ispravan i spala je sa njega obaveza. Znači da kažemo pitanje slično ovome, su islamski učenjaci, da kažemo učenjaci hanefijske pravne škole, škole među njima Ibn Nujaym u svom dijelu Elashbah van Nadair spomenuli, što znači da cijena kurbana nema nikakvo, da kažemo, nema uh, uticaja kada je u pitanju sami kurban. Također, razumiješ, kod nas je, među, eh, kod ljudi poznat, eh, da se kaže da, da nije lijepo da se cjenka, eh, možemo reći, razumiješ, radi nekog edeba i tako dalje, u smislu da ne, ne dođe do svađe među onog, oni između njih dvojice onoga koji prodaje koji, među, koji prodaje koji kupuje međutim sa šerijatskog aspekta nema doka, sa šerijatske strane nema dokaza koji upućuje na to koji ukazuje da je ta stvar da nije dozvoljena. Dobro, od stvari koje nam je ostalo da spomenemo jeste vrijeme kada se kalj, kolje kurban. Može li čovjek zaklati, na primjer, kurban dan prije Bajrama? Ne može. Može li kad prođe Bajram zaklat kurban? Ne može. Može li onaj dan kad je Bajram, međutim, prije nego što ode da Bajram klanja, može li tada zaklat kurban? Ne može. Nego vrijeme klanja kurbana jeste prvi dan Bajrama, nakon što se klanja Bajram namaz, nakon što se klanja Bajram namaz, poslije klanjanja Bajram namaza, nakon namaza, nastupa, da kažem, ili počinje vrijeme kada se kurban kolje. Počinje vrijeme i tada čovjek treba da zakolje kurban. Ukoliko bi prije tog vremena zaklo kurban, njegov kurban ne bi bio ispravan, nego bi to bilo, da kažem, obično meso. To bi bilo obično meso, on može sa njim da učini što učini, međutim, nema nagradu, odnosno nije zaklao kurban koji mu je propisan, nego je da kažemo za, koji se kolije sa određenim osobinama i na određen način, nego je zaklo običnu ovcu kao što je kolje i u drugom mjestu i u drugom vremenu. Međutim, kada je zadnji dan klanje kurbana, može li neko zaklati drugi dan, treći, može. Međutim, postoji razilaženje da li se četvrti dan Bajrama može zaklati, postoji razilaženje među islamskim učenjacima i zato kažemo znači da je najbolje da čovjek ne odugovlači nego odmah prvi dan kada je po koncenzusu dozvoljeno da se zakolje kurban kada je vrijeme kurbana da tada zak, da tada zakolje da tada zakolje kurban o stvari koje su nam ostale jeste šta čovjek radi sa kurbanskim mesom ono što je poznato što je većina islamskih učenjaka spomenula u svojim djelima iako se to temelji na hadisima i na predajama koji su slabe, u kojima ima slabosti, a to je da se jedna trećina ostavi, da se jedna trećina jede, da se jedna trećina podijeli, da kažemo kao sadaka, i da se jedna trećina ono ostavi za sebe, znači da se ostavi za korištenje poslije, ovaj, e, da se ostavi za korištenje poslije, da se stavi u frižider i tako dalje. Znači to je ono što je smo, ili na primjer, da kažemo da jedna trećina kao hedija, jedna trećina kao sadaka siromašnim, jer kakva je razlika između sadake i hedije, sadaka je jedno i drugo su davanje, međutim sadaka je sa nijetom pomaganje nekom, nekome, onaj koji je slabije stanje, međutim hedija je znači sa nijetom bratstva, znači iskaziva, da iskažeš, da pokaže znake prijateljstva i tako dalje. Mada, jedan broj islamskih učenjaka je spomenuo drugačije, pa kaže pola se podijeli, pola se sačuva ovaj E, za sebe kao što imamo mišljenje u hanefijskom mezemu i tako dalje. Uglavnom, znači nije nam precizirano i strogo naređeno, znači šta smijemo da radi, šta moramo da radimo sa kurbanskim mesom, a da kažem ono što je običaj, što spomenuli islamski činjac, jeste da se jedan dio sačuva za sebe, a da se drugi dio podijeli. <clears throat> Također stvari koje treba spomenuti jeste da nije dozvoljeno da se nijedan dio kurbana proda nije dozvoljeno da čovjek proda i jedan jedini dio svog kurbana. I to je mišljenje koje je ispravnije i to je mišljenje ogromne većine islamskih učenjaka. Dok imamo mišljenje Buhanife koji kaže da može, na primjer, da čovjek proda jedan dio svog kurbana. Na primjer, kao što je ono kod nas rašin da se proda, ovaj šta da se prodavaju, ovaj da se prodavaju kožice i tako dalje, da se daju, da se za nju uzma protuvrijednost, tako dalje, ne. Znači, ukoliko želiš da daš nekome koštu, daš, pa džuti ne uzmaš za to nikakvu nadoknadu. Također, jedna stvar koja je, e, koja je došla u sunnetu zabrana, a to jeste da ukoliko neko kolje tvoj kurban, ne možeš ti da ga zakolješ, kako ćeš mu platiti? Znači, platit ćeš mu, da kažemo, u parama ili nečem drugom što je nevezano za sam kurban nije ti dozvoljeno da mu dadneš jedan dio tog kurbana kao nadoknadu za njegov rad. Što znači da je dozvoljeno da nekom je daš nadoknadu da, ga platiš radi njegovog, radi toga što ti zakolje kurban, znači zakoljete ga, oderete ga i tako dalje, međutim pod uslovom da to ne bude iz da to ne bude odnosno od samog kurbana, na primjer da mu daš kožicu, da mu daš paču, da mu daš da kažem u kilo ili dva ili tri mjese i tako dalje, ne, nego mu platiš sa nečim što je nevezan, nevezano za sam nešto e, ovaj što nije vezano za sam kurban. I kao što smo rekli, to je ogromno mišljenje ogromne većine učenjaka. E, također jedna stvar, a to je da ukoliko bi čovjek rekao, na primjer spominje se sada, nećemo ići dalje u te detalje, a to je na primjer e, da oni učenjaci koji kažu da je klanje kurbana sunnet, kažu da u određenim stvarima može da postane klanje kurbana vađib, da može da postane obavezno, a to je da ukoliko bi čovjek učinio zavjet, odnosno nezr, zavjetovo se da će zaklati kurban. Tada taj kurban, znači svejedno da li bio, da li on to zanijetio kurban, da kažemo koji je u danima bajrama, ili nekada drugo da će zaklati ovcu, to za njega tada postaje obavezno, znači zavjet. Ukoliko čovjek učini zavjet i kaže, Allaha radi ću zaklati ovu ovcu. Tada klanje te ovce njemu postaje obavezno. Ili zavjetuje se da će ta i taj bajram zaklati kurban, to klanje kurbana njemu postaje obavezno, znači po mišljenju onih učenjaka koji kažu da je klanje kurbana sunnet. Kažu također slično tome, kažu ukoliko bi čovjek rekao ovo je moj kurban, na primjer pokazao na ovcu i rekao ovo je moj kurban, postaje mu obaveza klanje kurbana. Znači nije više sunnet, nego mu je sada prešlo obavezu, zbog čega? Zato što je to na jedan način sam sebi učinio obavezno, odnosno zavjetovao se da će to učiniti prema Allahu i obaveza mu je da to ispuni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači da e, ovo je bilo ukratko što je bilo ovaj vezano za propise kurbana, što smo mislili da je važno i da se često pita oko toga, mada ukoliko postoji znači nešto što nismo spomenuli, ovaj, a mislite da je važno ili da treba znati bujnom da ili znači da dodate da kažemo to ili znači da upitate أجرا عظيما محظورا ورحيما تقيا وكريما غفورا ورحيما تقيا وكريما إذا وكريما سلك الصحيح والصراط المستقيم لا تحد عنه ولا تتبع شيطانا رجيما